الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين yana mana magana wajen batun wanda ya kisan kai wanda ya kisan kai da wanda ya kashe rai da wanda ya kashe rai da yawa dukkan su masu laifi ne dukkan su masu laifi ne duk da cewa wanda ya kashe mutane da yawa laifinsa zai fi tsananta amma dai kowannensu ya cancanci wannan ba da ubangiji su subhanahu wataala ya ambata na wanda ya kisan mumini ba tare da haƙƙi ba to yana mana magana akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da farkon wanda ya fara sunnanta kisa ya fara yin kisa shine dan annabi adamu na farko da ya fara yin kisa Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin sa ce to <clears throat> ah, wannan shi ne sakamakonsa ne dukkan wani kisa da za a yi a bayan kasa yana da kamasho a cikin wannan ce haka nan wanda ya fara sunanta shirka shi ma yana da laifi da zai samu da kamasho ce Allah subhanahu wataala ya ce wala takunu awwala kafirin bi yana gargadin banu isra'ila ce kada ku zama farkon masu kafircewa Allah kan ku zama ku ne farko da ku kafircewa Allah ku kafircewa sakon da ya aiko annabinsa annabi Musa alaihi salam da shi ai fa yaqtadi bikum man ba'dahu kun kafirci ku yanzu to wadanda za su zo bayan ku sai su koyi da ku to daga nan sai ku zama ku ta daukan laifukan ku ga kuma lasu kamar shi kuma kuna kwasa fa yakunu ismu kufrihi alaikum yanzu zanubin kafircin su kafircin wanda ya zo daga baya ya kwaikwaye ku ya zama akan kuma waka zalika hukumu man sanna sunnatan sayyi'atan fatubi alaiha to wannan shine hukuncin dukkan wani wanda zai sunnata mummunar sunna karshe a zo ai koyi da shi akan ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma da cikin hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali hadisin da imam muslim ya rawaito lokacin da wasu ash'ariyuna suka zo duk kayansu sun yayi yaki annabi sallallahu alaihi wasallam garin su ya ga alamar bukata tare da su bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam tashi ya ce kowa ya kawo abin da yake da shi na taimako wanda ya kawo wani abin da yake da shi na dabino wanda ya kawo abin da yake da shi na tsaba sai wani ya zo da da jakar kuɗi mai yawa sai ya zube gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ganin haka kowa a masallaci sai ya tashi kowa ya tafi yana ta kawowa ganin irin kokari da wannan sahabi yayi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana ana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamati la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man sanna fil islam sunnatan Sayya. kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu dhalika min min awzarihim shay'an nabi ya ce duk wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna wato yayi wani aiki kyakkyawa wanda mutane daga baya suka zo suna ta kwaikwayonsa cikin wannan aiki to yana da ranarsa da ya yi na aikin farko da ya fara yi sannan yana da ladan waɗanda duk suka kwaikwaye shi har alkiyama ta tashi ba tare da an kwashe wani abu daga ladansu ba su za a ba su ladansu cikakke sannan shi kuma za a ba shi la'ada ta abin da suka yi shi ma na abin da suka yi na kwaikwayensu ba a nasu ba ba Allah zai ebo wanda zai bashi a taskarsa ba a cikin nasu za a tsiba ba ba iban nasu za a rika yi ba haka nan wanda shi ba ya kawo wata mummunan abu ya fara kirkiro cikin al'umma mutane suka gani suka kwaikwayensa to annabi ya ce shi ma wannan yana da laifinsa kuma yana da laifin waɗanda suka kwaikwaye shi ba tare da an rage laifuffukansu ba su ma za a ba su nasu cikakken sukakke sannan shi ma kuma a ƙara masa akan nashi sauraka wannan yake nuna munin mutum ya zama shine farkon wanda zai kirkiro wani abu mara kyau mutane su gari su kwaikwaye shi ka zama kai ne za ka fara buɗe wani abu na aikin alkhairi na aikin alkhairi wannan ba yana nufin ka kirkiro bida'a ba kamar yadda wasu suke hojiya da wannan hadisi wajen su kirkiro bida'a sai annabi ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana saboda haka ashe akwai bida'a hasana da haka ina iya kirkiro bid'a in ce hasana ce don mutane su koyi da ni shi kenan daga nan ita samun dadansu to kaga wannan akwai ganganci wajen wannan tafsiri wajen wannan fassara domin na farko sababul hadith zaka duba me ya jawo annabi yayin wannan magana shin wata bid'a ce wani ya kirkiro ko ko wani abu ne da musulunci ya zo da shi amma da wani yayi mutane suka kwaikwaye shi sadaka ce sadaka bid'a ce kaga kansa hadisin ba akan bid'a ya zo ba ya zo kan wani abu mashru'i wani abu da shari'a ta zo da shi to amma mutane sun dan yi sanyi wajen aiki da shi sai ya zo ya raye wannan abu to shi kire yana samun ladan mutane har alkiyama ta tashi ba yana nufin yayi bid'a ba kuma annabi cewa yi sunna hasana bai ce bid'a hasana ba ce man sanna fil islam sunnatan hasana bai ce man sanna bid'atan bid'atar hasana ba kai kuma yanzu kana rigima ne akan me akan ka kare ka kare albid'atul hasana kana su kare bid'a hasana ba sunna hasana ba ko saboda haka wannan hadisi ba yana nuna wannan ba yana nuna wani abu da shari'a ta zo da shi amma mutane ko dai ba su san shi ba shi ya fara zuwa ya karantar da su suka sani ko ku an san shi amma ba aiki da shi sai ya fara zuwa ya fara aiki da shi yanzu za ku ga a shekarun baya can na tuna shekara talatin baya haka ko sama da haka talatin ya yi kaɗan sai dai wajen arba'in don talatin ma akwai abin nan wajen shekara arba'in baya dai haka da wuya ka ga mutane ana wani azumin sita shawwal ko azumin tasu'a da ashura mutane da yawanci ba ko azumin ranar arfa ballantana kuma litinin da alhamis to da za a ce Allah ya san wane ne farkon wanda ya fara dawo da abin Allah ya san shi ko da mu san shi ba wanda bayan mutane duk sun manta da wannan shi ya fara raya musu ita to shi ke nena nena samun kamar shi duk sanda mutum ya yi azumin arba'in da shi dai wannan duk da cewa kaga abu ne dama akwai shi ba wakil kirkiro shi ba to amma mutane an manta da shi ko malamai ba sa karantar da shi a da sai da ta faɗa falalar ƙarya ga na gaskiyar nan fal amma ba a gaya mutane su ta yi ƙarƙa ba su wasu wurdai na ba gaira ba dalili wani mutum ya je kashe kansa ma wani ya haukatar da kansa akan aikin banza ga sunnoni na adam sallallahu alaihi wasallam masu yawa wanda suke cike da lada amma mutane ba a san su ba saboda ba a karanta wa mutane wannan to da za a ce za ka san wannan to kai masa wannan albishir cewa yana da dadin waɗanda suke aiki da wannan har alkiyama ta tashi to haka nan akasin wannan Allah wani ya kirkiro wani abu da za a gani ai ta saban Allah ana kwaikwayon shi ana saba Allah wata shiga ce wata mummuna ya shigo da ita shikenan duk wanda suka bi shi shikenan yana da kamasansa yana da kamasansa yasa ya ya da yake da munin gaskiya وفي جامع الترمذي ما ya zo a cikin Jami'in tirmidhi an ibn abbas anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala yaji ka karanta to bismillah وفي جامع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم بيده يقول يا رب سل هذا قتلني فذكروا لابن عباس التوبة فتلاها في الآية ومن يبت مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ثم قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة قال الترمذي هذا حديث حسن وفيه أيضا أن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك قال الترمذي هذا حديث حسن وفي صحيح البخاري عن جندب قال أول ما يمكن من الإنسان بطنه فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة منه كف من دم أحراقه فليفعل وفي سبيله أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يسد دما حراما وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال من ورقات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سبب دم الحرام بغير إذنه وفي صحيحين عن أبي هريرة يرفعه سباب المسلم فسوق وقتاله وفيه وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم كفار بعض وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من المسيرة أربعين عاما hadiki hukumatu kasu da ajufi lafi da zaka da mai ahdiki wa amani a kai hukumatu kasu da ahdiki mummi a ila ta da cin rafi ta dafaratin na rafin gargajin hafasar a hatta matan juhan mawakasha fara'ahan na biyu sai da za a kwari da sai da rafi na riwa kirka tun tafi shi haku wace ha wasu fi ha ba kai ba hukumatu man harbasa mummina hatta mata da gari jirgin ba fi sunan عنه صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من كتم مؤمن بغير حق malam ya ci gaba da cewa jami'ar tirmidhi ya zo a cikin jami'ar tirmidhi عن ابن عباس عند عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه wanda aka kashe zai zo tare da wanda ya kashe shi ranar gobe kiyama nasiyatuhu wa rasuhu bi yadihi makwarkwadar sa da kansa yana hannunsa wato shi wanda aka kashe din yana dauke da kansa a hannunsa yana rike da kansa a hannunsa ɗaya hannun kuma ya cafko wanda ya yi kashe shi ɗin. to yana zuwa zo a cikin wani hadisi wa mutalabbiban mutalabbiban qatilahu bi yadihi al-ukhra ya ci kwalar wanda ya kashe shi da ɗaya hannun wato zai zo yana ɗauke da kansa a sare da hannunsa ɗaya ɗaya kuma ya ci kwalar wanda ya yi kisan wa audajuhu tashqubu daman sannan jijiyoyin yasa suna fitar da jini suna ta tsartar da jini suna ta tsartar da jini wato kamar kamar yanzu akai kisa haka zai za su zora na gobe kiyama Allah ya dawo da mashhad din a dawo da abin ka ganshi kamar yanzu yanzu ma yake faruwa kaga karewar hujja kenan babu maganar uta kamar da kasan an yi abu an yi an ɗauke shi a kyamara a zo a kotu a sake sa shi gashi nan sanda yake faruwa gashi nan sanda ya zatse masa kai gasan da kan ya faɗi ƙasa gasan da jinin yake fita yana tsartuwa sama haka zai zo da wannan mashaɗi ubangiji ya sake dawo da wannan abu ya ƙoro ya rab sal hada makatalani ya ce ya ubangiji ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni me nayi masa ya fada maka abinda yi har ya kashe ni a watarwa cikin mu'jamut tabarani zai zo karkashin al'arshi ya ce ya ubangiji wannan shi ya kashe ni haza qatil ga wanda ya kashe ni ya ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ce da shi Ta ista kai ku ka halaka ka taɓitar da kai fayo zahabu bihi ilan nar nan take Allah ce a tafi da shi wuta to sai suka ambaci fa zakaru ibn abbas tauba sai almajira abdullahi dan abbas sai suka ce da shi to idan ya tuba fa ya kashe shi amma ya tuba fatala sai abdullahi dan abbas ya karanta wannan aya wa man yaqtul mu'minan wanda duk zai kashe mumini muta'ammidan da gangan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha to sakamakon sa jahannama ce zai zauna cikin ta har abada ko zai zauna cikin ta dade wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya fushi da shi wa la'anahu kuma ya la'ance shi wa addalahu azaban azima kuma ya tarar masa tanadin azaba mai girma to sai yake cewa sun makara abdullahi ibn abbas da ya karanto wannan aya sai ce ma nusikat hadhihi al-aya ayan nan fa ba a shafe ta ba wala buddilat ba a canza ta ba aya ce da cikin suratun nisa'i Suratun nisa'i ko madaniya ce aya da take cikin suratul furqan ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم wa ويخلد فيها مهانا إلا من تاب wannan aya ta sauka a makka ne saboda ita ce ta gabata wannan ita ce ta zo daga baya saboda ka ba za a ce ayar ta gabata ta shafe ayar da za ta zo daga nan gaba in za a shafe wata sai da a shafe waccan saboda haka sai ce wa anna lahu tauba ta ina zai tuba to Allah ce ga hukubar da zai masa ta ina zai tuba qala tirmizi tirmizi ce hadithul hasan hadisi ne hasan wannan hadisi ne hasan gaban da ya fada hadisi ne hasan kuma yana da hanyoyi da yawa yana da ruwayoyi da yawa daga Abdullahi dan Abbas cewa yana ganin cewa duk wanda zai kashe mumini da gangan to ba shi ba shi ba shi ba tuba da cewa wasu suna cewa Abdullahi dan Abbas ya dawo daga wannan domin a cikin Adabul Mufrad koyarwa da take cewa wani ya zo ya tambaye Abdullahi dan Abbas cewa hal lil qatil min tauba wanda yake san kai zai iya tuba sai ce da shi a'a sai can bayan wani lokaci kuma sai wani ya zo sai ya sake tambayarsa irin wannan tambayar shi wanda ya kisan kai yana da dama ya tuba sai ce yi eh. to shine almajiran suke mamaki ya za a yi kwanaki wani ya zo nan ya ce wanda ya kisan kai zai iya tuba ka ce a'a wani kuma ya zo ya ce ka ce zai iya tuba ya ce ba ku ga bambanci tsakaninsu ba wancan na farko da na ce da shi eh ya taɓa yin kisan kai ne yana neman ya zai yi akwai yiwuwar ya tuba ya komo ga Allah ya girma mutumin kirki ya gyaru a ci gaba da zama da shi lafiya nace da shi zai iya tuba wannan kuma da nace da shi ba zai ba tuba ba ku ga alamar idan su jajawur ba ta hado su da wani Saura ka so yake yi fatawa tukunna in ya da in akwai yiwuwar ya tuba zai je ya gama da shi ya gama da shi sai ya zo sai zo tuba wannan hikima ce ta malami wanda ya san abin da yake yi idan mutane suka zo fatawa wani fatawar da zai yi yana so yi wata ta'asa ne to yana so ya ji yaya akwai wata hanyar da zai fice in ya shiga in ka ba shi hanyar to zai ji ta'asar wani kuma ya riga yana da yawan makaranci ne to sai ka sama masa mafita to saboda haka sai ya bambance su a wajen ansa domin wancan ya riga ya yi tuba yake so yi wannan kuma bai yi ba so yake in akwai ya yi tuba sai ya yi ciya tuba sai to babu maganar tuba abinda ya fi shahara ne daga abdullahi da abbas shi ne yana cewa laisa liqatil nafsi min tauba ya kashe rai ba zai tuba ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cikin sunan abi daud yake cewa ma min zambin yuznibuhu almu'min illa asa an yaghfirahu an yaghfira lahu an yaghfira an yaghfirahu lahu Allah illa man mata mushrikan aw qatala mu'minan ce babu wani zunubi da mumini zai yi face akwai tsammanin Allah ya gafarta masa sai ya biyu wanda zai mutu mushriki da wanda zai kashe mumi dukkan wani zunubin da bawa zai zo da shi akwai yiwuwar ubangiji ya yafe masa ya masa gafara akwai yiwuwar wannan amma wanda zai zo ya mutu yana shirka bai tuba ba to wannan babu babu maganar gafara haka nan wanda zai kashe mumini shi ma babu maganar Allah ya gafarta masa وفيه أيضا النافع قال نظر عبد الله يوما إلى الكعبة to anan malam zai ci gaba da kawo mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda suke nuna wato hatsarin zubar da jinin ko ba wanda ba ko kafiri zubar da jinin sa ba bisa hakki ba abu ne da yana da bunin gaske shari'a musulunci ta tsananta akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa yayi gargadi masu yawa game da cinye ya daga hannu yayi ya halaka wani ko ya sanadiyar zubar da jininsa shi ne anan ya zai kawo mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda hadisan da zai kawo masu kyau ne ce an nafi in qala nazara abdullahi ibn umar yawman ila al-ka'ba abdullahi dan umar wata rana ya kalli ka'aba fa qala ma a'zamaki me kai girman ki wato kina da girma matuka wa azama hurmatiki me kai alfarmarki wato darajar da kike da ita wal mu'minu a'zamu inda Allah hurmatan minki amma fa mu'mini yafi daraja a gurinki a wajen Allah fiye da ki wato kaga ashe da kashe mu'mini gara rushe Ka'aba da kashe mu'mini dai ba bisa gaskiya ba to gara a sa abin doza a abin nan a rushe Ka'aba gaba daya wanda yafi sauki to amma mutane sun fi ganin girman wancan akan wannan da cewa ba haka bane ran mu'mini yafi qala tirmidhi hadha hadithun hasan tirmidhi hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne tabbatacce wa fi sahih al-bukhari an jundab daga sahih al-bukhari daga jundab ibn abdullah al-bajali radiyallahu anhu kare ya ce awwalu ma yuntinu min al-insani batnu farkon abin da zai rube ya rika wari daga cikin mutun cikin wato mutumin da zai mutu yana cin haram tunan ne zai fara doyi a kabari Ah, sai yace fa man istata'a minkum alla ya'kula illa tayyiban falyafal wanda duk yake da ikon ba zai cike abu ba sai da ya tabbatar halal ne to ya haka duk abinda zaka tabbatar halal zaka ci domin kuwa abinda zai fara doyi a cikinka bayan mutuwa cikinka wa man istata'a alla yahula bainahu wa bainal jannati mil'u kaffin min damin ahraqahu falyafal wanda yake da iko kada wato cikin tafin hannu na jinin muminin da zai zubar cikin tafin hannu na jini da zai zubar ya shiga tsakaninsa da aljanna to ya yi ƙoƙari ya haka kai ya yi ƙoƙari ya bari zubar da cikin tafin hannu na jinin wani ba bisa haƙi ba ya zama dalilin hana shi shiga aljanna wanda yana nuna zubar da jini ko bai kai mutuwa ba ko bai kai ga mutuwa ba to yana iya zama sanadiyar mutum ya rasa shiga aljanna shi kaga Dabi'ar sare-sare da daba da abin nan dabi'a ce mai munin gaske mutum ya haɗa laifuffuka ka same shi baya sallah ko baya yin ta akan lokaci ga shaye-shaye sannan kuma ga daba ina zai kai kansa ranar gobe kiyama ina kai zai kai zai samu a duniya wanda yake ganin ya fi wato gwara ya same shi anan da ya wuce daga wannan azaba da ciki jiransa in ya mutu abu shakka abu ne mai munin gaske wa fi sahihi aizal an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yazalu almu'min min dinihi ma lam yusib dam alharam mu'mini ba zai gushe ba yana zaman lafiya da addininsa yana zaure lafiya da addininsa matakar bai zubar da jinin halal haram wato da zarar mutum ya zubar da jinin haram to ya ɗauko hanyar gurɓata addininsa za ka zauna lafiya da addininka amma kakka zubar da jinin da yake na haram jinin haramun shine jinin da ba a halatta maka ka zubar da shi ba jinin da aka halatta ya zubar da shi shine jinin da ake yaki tsakanin kafirai da musulmi ana yaki na abin nan wannan yana kawo hali wannan yana kawo hali kowa yana kokarin kare kansa to anan jini ne wanda yake bil haqq ba bi ghairi haqq ba haka nan wanda ya abin da ya cancanci kisa a yanke masa hukuncin kisa a je a kashe shi to shi wannan jini ne bil haqq amma haka kawai saboda fitincinu rigingimu saboda wani aikin banza saboda wani can daban wanda in ka gama rigima saboda shi ba ƙara ganinsa ba eh. to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum zai zauna lafiya da addininsa zai zauna cikin walwala matukar bai zubar da jinin haramun ba daga zubar da jinin haram abu ne da zai jawo addinin mutum ya gurbace wa zakara al-bukhari aidan ali ibn umar kala bukhari ya ambata a cikin littafinsa daga dan umar a cikin kitabud diyat ce min waraqatil umuri allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safku ad-dam al-haram bighayri hillihi sai yana daga cikin matsalolin da ba su da mafita cikin al'amuran da suke matsaloli ne ba su da mafita ga duk wanda ya auka kansa cikinsu zubar da jini na haramun ba tare da halaccinsa ba wato duk wanda ya kai ga zubar da jinin musulmi ba tare da haƙƙi ba to ya jefa kansa cikin abin da da wahala ya samu mafita in ma'anan duniya ya sha ba wanda ya damu irin ce in na kashe na kashe banza to ba kashe banza ba a nan duniya kana san ka kashe banza amma ka je lahira za ka san wa ka kashe za ka san waye kuma banza to shi ne ibn umar yake cewa yana cikin manya-manyan matsaloli da ba su da mafita ga duk wanda ya fada cikinsu zubar da jini wanda bai halatta ba wa fi sahihaini an abi huraira yarfa'uhu cikin sahihaini daga abu huraira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace sibabul muslimi fusuq zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufur ya kassa kuma kafirci ne to mutun ya gaya wa musulmi bakar magana ya bata shi to fasikanci ne ma'ana fita ne daga bin Allah saban Allah ne zunubi ne babba to ko ya ce ya fi zara kan sakalin yaƙinsa da har zai iya kaiwa ga kisa to wannan kuma kafirci ne wa fihi ma aidan anhu qala la tarji'u ba'di kuffaran kuma ka riqaba ba? annabi ce kada ku kuskura ku koma kafirai bayana sashinku yana sarar sashi to kuna fada wani na sarar wani wani na sarar wannan dukkan kuma musulmi dukkan ku masu kalmar shahada tun kuka haka kuma da kanku kafirai domin wani aiki ne na kafirai ba aiki ne na musulmi ba kuna musulmi bai kamata ku yi wannan ba idan har kuka koma kuna yin wannan to kun koma kuna aiki irin na kafirai ba wai yana nufin idan musulmi da musulmi sun yi fada da makami ba sun kafirta ba haka ake nufi ba ana nufin sun koma sun bi hanyar kafirai annabi Allah wa ta'ala. bai kora sifar imani ba ko su abin nan ko sunan sunan sunan imani ga waɗanda suka yi faɗa a junansu ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa in min al mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma kaga ya ce wa in min al mu'minin ya kira su dukkan su mu'minai sai ce iqtatalu suka yi faɗa suka yi yaki tsakaninsu ku yi sulhu tsakaninsu aga bai kore musu sifar imani ba ya tabbatar da cewa su mu'minai ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ibni hadha sayyid wa la'alla Allah yuslihu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin annabi kira wasu musulmi da cewa gashi suna fada shi yasa ba wani ba zai kawo wani hadisi mai ce to ai sahabbai a junansu sun yi fada an yi fada tsakanin mutanen iraki da mutanen da mutanen sham an zubar da jini an yi kashe-kashe sauraka sun kafirta a wannan ba su kafirta ba duk da cewa fada sun da suka yi da ijtihadi kowa yana ganin akan abin da yake daidai ne sannan kuma aka samu wasu bata gari waɗanda su suke kawo su su ainihin su suka haddasa fitinar su suka kuma hura wutar wannan fitinar ta ci gaba har ta kai ga yaƙe-yaƙe to a hadisi yana nuna cewa ɗabi'a ce ta kafirci ba ɗabi'a ce ta musulunci ba da zamana ana kashe-kashe ana sare-sare وفي سيد البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة أربعين عاما النبي صلى الله عليه وسلم wanda ya kashe wanda akayi yi zaman lafiya da shi ba musulmi ba ne amma akwai alkawarin za a zauna da shi lafiya ba zai taba ba za a taba shi ba shi ne almu'ahad san a fiƙo na musulunci akwai alkafir alharbi akwai alkafir almu'ahad akwai alkafir almusta'man kowanne da hukunci ku akwai kuma azzimmi alkafir alharbi shine kafirin da suka wato shelanta yaki tsakaninsu da musulmi suka fito suka shiga yakar musulmi sun samu dama su kakkashe su ma an samu a fito a wani shi alkafirul harbi wannan daman yaƙi ne tsakaninsu kamar yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaƙi da mutanen da mutanen makka kafiran makka suka zama tare da shi kuffar ne harbiyu yana yaƙasu suna yaƙa shi alkafirul mu'ahad shine wanda da can ana yaƙi sai aka sai aka yi sulhu sai aka yi sulhu cito da mu da ku a daina yaƙi ana sa lokaci shekara ɗaya shekara biyu shekara goma kamar yadda annabi ya yi da kafiran shawa ya yi sulhu da su na shekara goma sulhul hudabiya wanda su suka karya sulhun daga baya yakin ya daya ci gaba da ba su karya ba annabi zai ƙara taɓa su ba za ƙara yaƙar su ba to idan ana aka yi wannan sulhun aka yi yarjejeniyar an dakatar an tsaye ga wuta to wani ya je kashe wani kafiri to shine ya kashe mu'ahad ya kashe wanda yake an yi alkawarin zaman lafiya an yi sulhu da shi alkafirul musta'man shine kafirin da ana yaki da da jama'arsa amma an bashi aman an bashi aminci cewa ka iya shigowa cikin mu ko kasuwanci ya zo wani daga cikin musulmi ya ce to akwai kafiri da garin wani da muke yaki da su amma ni na ce ya zo ba matsala ni a ƙarƙashi na yake kamar abin da za ke kira biza a ce a ba wasu kafirai biza su shigo ƙasa wannan biza aman ne an nuna cewa an yarda su shigo kasar nan kan wayar da ya taba su sun shigo da izini sun shigo da aman to da ne alkafirul musta'man to koda ana yaki da ƴan uwansa akwai yaki tsakanin in har shi an bashi aman an ce yazo babu matsala wani daga cikin musulmi ɗaya yana iya yin wannan mace ko namiji ko babba ko yaro in yace na ba mu wani aman to baya halatta wani ya taba shi to ne alkafirul musta'man kafirin zimmi shine wanda ake tare da shi wanda ƙasa ɗaya ta haɗa gari ɗaya ya haɗa an riga an yarjejeniya za a zauna tare waɗannan za su ba da zakka waɗannan kuma za su ba da jizya in kuma yaƙi ya taso to yadda za a kare musulmi shi maka za a kare shi to wannan shine zimmi shine ahlul zimma to wanda ake zaune da su tare ake makotaka da su waɗanda sunan su ahalin zimma ba ma kufar ne harbiyun ba ba a yaƙasu ba kufar ne mu'ahadun ba da za ka ce aljiriyan yi sulhu ne mu'ahadun wanda da yaƙi ake yi aka zo aka yi sulhu ne mu'ahad ba ka kira shi mustamal ba domin ba daga cikin kafiran da ake yaƙi da su wannan zaune kuke tare ga wasu ga gugga to wani baya halatta wani kawai ya ce kafiri ne kafiri ne ku bugai kafiri ne ba ba halatta to annabi yake cewa man qatala muahadan kun ga azimmi ya fi girman haƙƙi ma akan almuahad azimmi wanda ake tare da shi ana zaune lafiya to ya fi girman haƙƙi akan wanda sulhu aka yi sulhu galibi ana yin shi ne na wani lokaci in an ga dama daga baya a sake a sake ƙara shi an ga dama a sake ƙara shi to annabi ce wanda ya kashe wanda aka yi sulhu da shi kafirin da aka yi sulhu da shi ram ya rahra'i hatar janna to ba zai ci kanshin aljanna ba kada ya ga cewa ko ya kashe ya yi jihadi ko ya ce na kashe banza ko na kashe arni annabi ce to ba zai ji ba zai ji kanshin aljanna ba wa inna riha hala yujadu min basirati 40 ama kanshin aljanna kuma ana shako shi daga tafiyar shekara 40 to kaga sa da aljanna ya kike da to ba ku sabaki ba kusa ba ce ƙarshinta ba zai shiga ba ya shiga ko kusa da ita ba zai samu matsowa ba to shi ne, malam sai yake ta'aliki ana ce a uqubatu qatil Iza ka na fi adihi wa amanihi ci wannan ƙubar wanda ya kashe makiyin Allah ne domin shi mu'ahadin din da makiyin Allah ne bai imani da Allah ba bai imani da manzan Allah ba bai imani da Alƙur'ani ba amma kuncin wanda ya kashe shi idza kana fi ahdi in yana cikin alkawarin Allah da aman da aman da aminci fa kaifa uqubatu qatil abdul mu'min to ya kake ta uqubar wanda da kashe mu'mini kuma idan wani ce mu'ahad ne amma mutumin da zai kashe shi haka kawai ba yi ba sadada kawai haka nan ya ana ana ana da da an fara hargowa ka san yanzu kasashen rikice-rikicen da ake da an ji an fara kaca kaca kaca ai fada ne kaza kaza sai shiga sai ya dauko makami ba fa zai tambaye me ya ja fadan ba me ya dalilin fadan dan me ake fadi wani musulmin ne ma zai tsokano fadan je ya tabo kayan su su biyo shi sai ya ce ga kafirai nan sun biyo da za su ko sun zo yana suna kokarin masa wani abu ya ce sun zargi annabi a ah, annabi suka zaga sai sai ayyuka sai ayo to wannan a jahiliya ake irin wannan yakin da zaka fito baka san baka san dalilin sa ba kawai a kaga ana ta fada kai maka shiga wani mawaki na ta la yasaluna akahum hina yandubuhum ila alqitali ala ma qala burhana dan uwansu da ya ce ku fito yaki ku fito yaki ba sa tsaya su tambaye shi akan me me zai faru a kawai da ya ce su fito kawai za a fito ba ya ce a fito ba kawai a fito to to a musulunci an hana wannan idan muka duba za mu ga wato kamar yadda ake cewa babu addinin da ya kai musulunci tabbatar da zaman lafiya cikin da a ce dukkan addinan da ake da su suna kunshe da irin wannan koyarwa ka gaya mana inda za a samu fitintunu irin wanda muke samu da a ce yanzu sauran abokan zamanmu su ma a manya-manyan majami'unsu haka suke wa mutanen su wa'azi to da irin waɗannan abubuwa ba su faru ba musulunci duk wanda ka gaya tuhu musulunci to da gayyaye da gayyaye amma addinin musulunci shine addini da yafi kowane addini tsare rai da tsare haƙƙin rai kuma tsare haƙƙin rai bai takaita kawai akan wannan ran mumini bane wannan ba mumini bane waɗannan hadisan da ibnu kaymi ya kawo duk ba wadanda suke mumini ba kasancewar suna ana zaune da shi lafiya babu komai tsakanin amma a zo a far masa wannan baya halatta in wani ya dauko makami yana ne ya lahanta ka ka kare kanka wannan dokar duniya ta baka wannan yanci yayin da wani zai dauki makami yayi wo kanka da niyyar cutar da kai kana da dama ka kare kanka kai ma amma wajen kare kanka ko ba a yarda ka je ka taba wani wanda shi bai maka ba amma abinda yanzu ake a jahiliya ne jahiliya ce idan rikici ya barke wasu ‘yan iska daga nan ɓangare ko daga can ɓangare sun fara rigima ku shi kenan sai ‘yan iskan can su yi tara hanya su ta yanka jama'a su ma nan tara hanya ta yanka jama'a haka kowa jahiliya yake yi ba wanda wanda yake yin daidai shi a jahiliyarsa dama yake rayuwa cikin jahiliyarsa yake kai kuma yanzu ka koma jahiliya irin tasa kana da haƙƙin ka kare kanka yayin da wani ya yi yunkurin ya jikita ka wannan dukkan wasu shari'o'i na duniya sun baka wannan dama sun baka wannan haƙƙi kana da kana dama kai wannan self defense amma ba ka da ikon wajen kare kanka ka auka mun wanda shi kuma ba shi ne ba shi ne abokin abokin ka ba mala cewa idan idza kanat imra'atun qad dakhalat an-nar fi hirnatin habasatha hatta mata ju'an wa atashan nabi ce idan wata mace ta shiga wuta Allah ya jefa ta wuta ya bata azaba da wuta saboda magi da ta tsare ta har mutu ta mutu da yunwa da kishi za ta a cikin keji ta rufe ba abinci ba ruwa har matan nan ta mutu Allah Allah sa ta a wuta fara'a nabi fi nari nar wal harratu takdishuha fi wajhiha wa sadriha nabi ya ganta a wuta abin nan magen nan tana taya kushinta a fuskarta da kirjinta wato yana cewa idan har wannan mage ce dabba dabba an yi wa mace azaba saboda ta yi sanadiyar mutuwarta yana kuma ga wanda zai sanadiyar mutuwar dan adam wanda zai sanadiyar mutuwar dan adam yasa shi yasa nake cewa yana da kyau a duba sha'anin zanga-zangar ma'aikatan lafiya abinan yajin aikin yajin aikin ma'aikatan lafiya strike da ma'aikatan lafiya ma'aikatan lafiya ba ɗaya suke da sauran masu aiki ba da za a gama lafiya kowa ya koma aikinsa idan suka yi yajin aiki to ana iya samun mace-mace a dalilin wani kai kai ne alhakin kula da mara lafiyar da yake wuyanka saboda kai Allah ya bawa ilimin da zaka kula da rashin lafiyarsa Allah ya zabe ka cikin sauran al'umma ya baka wannan ilimi haƙƙin al'umma ce ta dauki nauyin kai kuma kula da kai da ba maka abubuwan da zaka samu walwalar rayuwa idan ka samu matsi a cikin abin da al'umma ta baka ba daidai ba ne kai kuma ka watsar da haƙƙin da Allah ya dora maka na kula da lafiyar mutane ka ce saboda gwamnati gwamnati nan da za ta kake kake gayawa ko kake rigima da ita ba ta da wani fashion a cikin asibitinka ba ba ba ƴaƴan shugaban ƙasa ba dan uwansa ba na gwamnoni ba na na komishinoni ba na ministoci ba duk wani babba wanda shi kake kake so yayi wani abu ba ya da shi sannan shugabanninmu ba kowa ne suke da tausayi ba ba irin su waɗancan da ake kwaikwayo har aka aka aka aro wannan tsarin aka shigo da shi cikin al'umma ba su waɗancan suna da tausayi ba su yadda abu tudun ba da sun ga an ɗan fara za su ɗauki wani mataki amma munan sai a yi kwanaki da kwana da kwanaki wai ana ta tattaunawa ana ta ana ta tattaunawa a tashi a ce baran-baran ba a sa mutane kuma can na mutuwa suna nan suna baran-baran to shin likitoci da ma'aikatan jinya da za su irin wannan yajin aiki su bar marasa lafiya a kan gado wani ana masa wankin koda duk bayan wani lokaci wani allura ake masa duk bayan wani lokaci wani kaza wani kaza wani kaza a basu su mutu shin alhakin mutuwar waɗannan baya wuyan waɗannan waɗannan masu ba strike yana strike ne akan cewa albashinsa ya yi kaɗan a ƙara masa ko an masa alkawari kaza kaza ba a cika masa ba saboda haka shi ma ba zai kula da wannan da alhakin kula da shi yake wuyansa ba sai dai ya mutu saboda shi ba a bashi nashi haƙƙi shin wannan zai sa Allah subhanahu wataala ya sarar da haƙƙoƙin waɗannan mutanen su kuma da suka rataye a wuyanka ba za ka ba zai kyale ka ba sauraka yana da hadari kwarai da gaske mu wannan tsari na strike an kama na shi a cikin wata al'ummar da ba ta da wannan wayewar da wuya ka ji ni ni na taba jin ma a America ko a Ingila ko wata kasar Turai ana strike ni karanta jawo ana strike sai mu duk bayan wata uku sai ayi strike malaman jami'ar su tafi strike malaman eh, eh, eh, wane ne tafi strike to ya kamata yadda jami'an tsaro ba sa tafiya strike to haka ma ya kamata jami'an lafiya a soke wannan damar ta zuwa strike da zamana in akwai wasu hanyoyi da za su bi na su nuna neman bukatar su amma dai ba ta hanyar su yi abin da za a yi ta samun mace-mace ba kuma shi wannan mai strike din da ya yi strike kuma zai da asibitinsa private ya ƙara kuɗi kaga shi strike din ma kamar taimakonsa ya ƙara yi kamar taimakonsa ya ƙara saboda ka mutane masu hali wanda za su iya samun kudin da su zo asibiti mai zaman kanta duk sai a yi cincirundo a kansa shi kenan sai ya kara kudin ganin likita ya kara kudin allura ya kara kudin magani ya kara kudin yankin kati saboda mai saboda masu bukata sun karu demand ya karu to wanda zai wani Allah zai kyale shi a can ya jefa wata al'umma cikin abin nan sannan kuma a nan asibitin nashin da zaka bashi kudin ya zo ya kara kudi saboda ya ji yanzu kana da bukatar sakina babu shakka ya kamata ma'aikatan lafiya su duba wannan kuma gwamnati ta duba wannan mu in ana yin wani guri strike ya yi amfani mu a wajenmu gaskiya ba wani amfani yake na a zo a gani ba za ku yi strike din ku tafi a yi muku rika ko ba cika za a yi ba in an tashi cikawar a muku alkawari abu ɗari da wuya ku samu goma ko ashirin a ciki an kwana biyu ku sake yin strike haka dai za a yi ta rayuwa cikin strike ko mai namu ya tafi ba daidai ba allah sauki to kaga idan har macen nan ta tsare kyanwa ta ƙi kula da ita har ta mutu Allah ya sa ta auta ina wanda zai bar wani wanda yake da haƙƙin ya kula da shi har ya mutu shi kuma Allah ya kyale shi malai ce fa kaifa uqubatu man habasa mu'minan hatta mata bighairi jurm ina uqubar wanda zai tsare mu'mini har ya mutu ba tare da ba tare da laifi ba وفي بعض السنن عنه لزوال الدنيا أهون Allah min من قتل مؤمن بغير حق cikin wasu daga cikin littafan sunan cikin sunan nasa'i cikin kitab eh, sunan nasa'i da kitabud diyar na ibnu abi asim annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin buraida annabi yake cewa la zawalul dunya gushewar duniya ahwanu ala Allah ta fi sauki a gurin Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqq akan kashe mu'mini ba bisa gaskiya a rasa duniyar gaba daya ma ta tafi gaba ɗaya ya fi sauki a gurin Allah sama da ran mumini a kashe shi haka kawai ba tare da gaskiya ba kaga ruwan nan ba tare da haƙƙi ba duk wanda yana nuna girman zubar da jini da girman kashe-kashe wanda yanzu ya zama ruwan dare zama ko ina shi kashe kashe rai ya zama ba komai ba zana sai sai ga an kashe tsofaffi an kashe yara an kashe eh, marasa lafiya an kashe duk aka so kashewa kawai za a kashe to wannan ba karamin bala'i bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi yana daga cikin alamomin alqiyama yawan kashe-kashe cikin ashratus sa'a akwai alharj qalu ya rasul wama alharj ya rasulullah qala alqatl kashe-kashe yawa a waye gari ma mutum yayi kisa bai san me yasa yayi kisan ba wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba Allah kai mana da kyau Allah ka yaye mana abin da yafi karfin mu abin da muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada na kuskure ubangiji ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh